Farz qildi Rabbim jihodni har bir iymon etgan bandiga tamam qildi Rasul burchini lozim tutib jangni o'ziga Farz qildi Rabbim jihodni har bir iymon etgan bandiga tamam qildi Rasul burchini Azım tutup jonli o'ziga bilgin rabbim emasdur aziz ne yolab qilishqa lekin rabbim qilgan iroda g'azzablarni ayirib chiqishqa olloh buyruq qilib turganda ixtiyorlik bormi bandiga shariatdan kelganda dalil jihodparast emas bu yana Alloh buyruq qilib turganda ixtiyorlik bormi bandiga shariatdan kelganda dalil jihodparast emas bu yana mujohidlar turmoqda bugun Elib Qur'on izlab izzatni Səbtin qalma əmdi ey mu'min Tutul o'rningdan izla jannatli Hadislarda qilingan bayon Kafir kelar taraf tarafdan Talant taraj qilar yurtlarni Sada chiqmas milliard ummatdin hadislarda qilingan bayon kofirgilar tarab tarabdin talon taraj qilar yurtlarni sado chiqmas milliard ummatdin bilgin rabbim emas to'rhajiz kafirlarni ala qilishqa lekin rabbim qilgan iroda gazzablarni ayri chiqishga sahobalar kutgan jannatni janglar aro yurib doimo kutarsanmu bugun musulmon undimasdin yetib doimo sahobalar kutgan jannatni janglar ara yurib daima. Kütərsənmi bir gün musulman Ündəməsdən yetib daima Mücahidlər durmaqda bir gün Gelib Quran izləb izzətni Sərtin qalma əmdi ey mümin Tur ornundun izlə cənnətni Məzlumlərinin nalə pəryadi eslatilgan qur'on karimda qani bo'lsa haqiqiy mu'min olg'in qurol bo'lg'in bu sapda mazlumlarni moya faryadi eslatilgan qur'on karimda qani bo'lsa haqiqiy mu'min olg'in qurol bo'lg'in bu sapda Bilgin Rabbime mestur aciz Kafirlarni yalab qilishqa Lekin Rabbim qilgan iroda Kazzablarni aylib chiqishqa Mazlumlarning holi oyadi Eslatilgan Qur'on Karimda Qanday bo'lsa haqiqiy mu'min Olgan Kuran bo'lgan سبتان مجاهد لا تلمقتا يلب قرال ازدب ازتني سبتن قوما امدي اي مؤمن ترور نود ازدى جنتني سبتن قوما امدي اي مؤمن